Ur bet ou meri Don't je sur, gortei. Na war nujen a viz mer. A pe de tis troi Pamela boulan mator Do je boulan mator, ou lan bator nani e, dar ben ma viz brei. Dan dema penzu un Ya, diria maza. Petche her so pe sti julet Che me sera dau viz tri de ver, pam meriat a ter minuten. vi barfetei gul ver penek, petra manchem so de verbechen?